บุ๊กทูยี่สิบดวิเดชมตการสนทนาหนึ่งพิรมสโปคัลบสทำตัวตามสบายครับอิสเตซิกิตาปโตเกทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะครับ j a u ก k i t ė s kaip n a คุณอยากดื่มอะไรครับคุณอยากดื่มอะไรครับคุณเยากดื่มอะไรครับคุณชอบดนตรีไหมครับอาร์มิกส g s t e m u z i k a ผมชอบดนตรีคลาสสิกครับ Aš m มิก g s t u k l ส s i k i n ę ม u z i k a นี่คือซีดีของผมครับ čia mano kompaktiniai diskai คุณเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหมครับ Ar jūs grojate kokiu nors instrumentu? นี่คือกีตาร์ของผมครับ Čia mano gitara. คุณชอบร้องเพลงไหมครับ Ar mėgstate dainuoti? คุณมีลูกไหมครับ Ar turite vaikų? คุณมีสุนัขไหมครับ Ar turite šunį? คุณมีแมวไหมครับ Ar turite katę? นี่คือหนังสือของผม Čia yra mano knygos. ผมกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ aš šiuo metu skaitau šią knygą. คุณชอบอ่านอะไรครับค่ะยูสเมกสเตสกิติตคุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมครับอาร์เมกสเตเอติคอนเสิร์ตคุณชอบไปดูละครไหมครับอาร์เมกสเตเอติเทอตรา